أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu addaktor shak muhammad sani umar rijiyar lemo wato babban malami a tsangayar nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana a shafin na sada zumunta wato facebook za kuma iya aiko mana a adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com karmakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى المدين وما تصور رمع وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببادة شواء shiga cikin kwanaki goma na farko na zulhijja waɗannan kwanaki waɗanda suke da mahimmanci da daraja a musulunci waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin littafinsa mai tsarki inda yake cewa wal fajri wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir kuma ina rantsuwa da dare raki guda goma da yawa daga cikin malamai sun fassara layalin ashir da cewa ana nufin ayyamul ashir al-awa'il min zulhijja wato kwanaki guda goma na farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su ne domin ya jawo hankalin al'umma zuwa ga muhimmancin da suke da shi Allah ta'ala yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa ba don komai ba sai don wato jan hankali don ya nuna wani wata daraja ko wani girma da shi wannan abu yake yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da abubuwa da yawa daga cikin halittarsa ya yi rantsuwa da wattuha ya yi rantsuwa da wallaili idza saja ya yi rantsuwa da washamsi ya yi rantsuwa da kamari ya yi rantsuwa da wal'asr ya yi rantsuwa da wallail abubuwa da dama ubangiji ta'ala ya ta rantsuwa da su domin ya jawo hankalin al'umma zuwa ga mahimmancin waɗannan abubuwa daga ciki Allah ta'ala ya rantsuwa da waɗannan dare raki ko in ce waɗannan kwanaki guda goma goma farko na wannan wata da muka shiga watan zulhijja waɗannan kwanaki ko waɗannan nuka guda goma su ne a ayyamin duniya alal islam wato a nuka na duniya gaba ɗaya wato 360 da ake da su na kwanakin shekara ko yinannukan shekara waɗannan goman farko na zulhijja su ne suka fi kowanne falala kamar yadda idan dare raki ake magana to dare rakin da suke cikin a goman ƙarshe na ramadan su kuma a dare a maganar dare raki waɗanda su suka fi daraja saboda a cikinsu ne ake samun lailatul qadr wanda ita kuma khairu min alf amma idan maganar yini kuma ake yi to waɗannan su kuma su ne su ne afzalu ayyamin duniya alal islam su kuma su suka fi kowane yini daraja da fifiko da martaba a gurin Allah hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam qala as-sahabatu wala al-jihad ya rasulallah, qala wala al-jihad illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu yannuka da aikin alkhairi aiki na kwarai yake ya fi soyuwa a gurin Allah kamar nan kwanaki wato goma farko na zulhijja sahabbai suka ce ya rasulullahi har wanda zai fita jihadi ba daga ce har wanda zai tafi jihadi ba zai kai wato samu ladan waɗanda suka aiwatar da alkhairi suka aiwatar da ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma ba sai dai mutumin da zai fita da dukiyarsa ya fita da kansa ko bai da da komai ba to waɗannan wannan hadisi yana nuna maka falalar da suke cikin waɗannan yininnuka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan aikin alkhairi aikin al'amalu salih wato aiki nagartacce aiki na kwarai anan da aka ce al'amalu salih ya kunshi dukkan wani aiki da mutum zai yi wanda yake amal ne salih aiki ne na kwarai wanda shari'a ta zo da shi wanda musulunci ya ce ai duk wani abu da yake ibada ce neman kusanci ne da Allah to ya halatta a yi shi cikin waɗannan yinnuka guda wato goma na farko za abin da ya shafi sallah ne kiyamun laili karatun alkur'ani tasbihi zikiri azumi wato ba a keɓance wani aiki aka ce shi ne ake bukatar mutane su ba annabi ya faɗa abin a dunkule a cikin wani hadisi su ce al'amalu salih saboda ka duk wani abin da sunan shi al'amalu salih idan ka yi shi a cikin waɗannan yinnuka guda wato goma farko na zulhijja to za ka samu wannan ladan da ake faɗa da yawa mutane sukan nace ko su fifita yin azumi sai ka je wanci tambayoyin da mutane suke yi kan azumi ne cewa yaya azumi an ce ana azumi tara a waɗannan kwanaki na'am akwai hadisi da ya zo na hafsa amma hadisin mai rauni ne hadisi ne mai rauni wanda ya magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta kwanaki tara a wannan watan amma hadisin bai inganta ba abin da ya inganta shine wannan hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shi kuma ya faɗa abin a dunkule shi al'amalu salih saboda haka ta sha'anin azumi da kamar a mayar da kamar ma ba wani aiki da aka ce ayi a cikin waɗannan kwanaki sai azumi wannan wani abu ne wanda ba shi da asali kana iya yin azumi din idan ka sa kanka wani kuma yana iya kiyamun laili wani yana karatun qur'ani wani yayi sadaka wani ya yi tasbihi da zikiri da ambatan Allah dukkan wani abin da ka san al'amalu salih wani ya sada zumunci da sauransu ya shiga ciki don haka fifita sha'anin azumi din da kusan yi ta tambaya a kansa kamar an nuna shi kaɗai ne kamar yadda ake cewa azumin wata abin da shi daga sawwal ko kuma azumin ranar arfa ko azumin ashura kaga waɗannan azumi aka ambata dama amma wannan hadisin da yazo da mutum azumin hadisin hafsa hadisi ne mai rauni hadisin abdullahi dan abbas ne a cikin sahihaini wanda kuma shi cewa al'amalu salih aiki na kwarai saboda haka duk abin da sunan shi al'amalu salih yana karkashin wannan hadisi zai shiga cikin gamammiyar kalma ta al'amalu salih da annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da ita saboda haka ba daidai bane rika keɓe azumi da ambato shi kadai har ma a samu wasu tunanin cewa ai azumin azumin ba ya fi ko kuma a shi kadai ne ma ake ce ake so a yi kana iya yin azumi ba a ce ba za a yi ba in kana so ka yi amalu salih ne kana iya kiyamul laili amalu salih ne kana iya yin sadaka amalu salih ne kana iya ambatan Allah kamar yadda Abu Huraira da Abdullah dan Umar suka kasance idan waɗannan goma farko suka shiga suka yi yawanci ambacin Allah har ma suka shiga kasuwa don tunatar da mutane ambacin Allah a cikin waɗannan kwanaki kaga duk waɗannan al'amalu a'malus salihah ne ayyuka ne na kwarai mutum zai iya yin su sauraka wannan hadisi ya nuna mana falala ta wanda zai yi aikin kwarai a cikin waɗannan kwanaki guda goma kwana ta tara dama akwai azumin arfa kwana ranar tara ga watan zulhijja ranar da musulmi suke tsayuwar arfa to sauran musulmi na sauran kasashe na duniya da basu samu damar zuwa hajji ba su ba dai akwai nasu shi da Allah ta'ala ya ajiye musu shine sai azumin ranar arfa wanda yake tsayuwar arfa shi ba maganar azumi a kansa domin shi wannan ranar ranar sallah ce ranar idin sani ranar idi kuma ba a yadda a yi azumi a cikinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yau يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أهل, أهل الإسلام ورانا الأربعة درانا الينكة رانا الليا لكما فانكي أكو bayan babbar sallah wato ranar 11 12 da yace waɗannan kwanakin idin mu ne mu musulmi saboda haka yau mu arafa ranar idi ce ga alhazai don haka su za su yi tsayewa arfa ba za su yi wani azumi ba amma wanda yake ba alhaji ba shi zai yi azumin ranar arfa a hadisi ya tabbata cikin sayan muslim hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yace an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama an yau yawmi arafa game da azumin ranar arafa sai yace yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya yana kankare laifukan shekara da ta wuce da wacce saura wato da sauran abin da ya rage na wannan shekara Allah ta'ala yana kankare su saura ka kaga ashe yana da falala azumin ranar arfa kuma mutum zai azince shi kowace rana ba ya faɗo wato koda zai faɗo ranar da ba a yadda a keɓe ta da azumi ba misali a ce ce ya faɗo ranar juma'a ne ko a ce ya faɗo ranar asabar da ake caka a keɓance ta da azumi to za a iya azumta ta domin ba an yi ne don ita yin don wannan ranar ba an yi ne saboda ranar alfani saboda haka wannan karan ma ya kama ne ranar ranar alhamis kuma can akwai falalar azumin rana alhamis kaga falalar bi ta haɗu ke nurun ala nur da haka azumin rana arfa yana daga cikin abin da shari'a ta kwadaitar ta kuma samarwa waɗanda ba su je hajji ba su ma su yi wani abin da za su yi tarayya da alhazai wajen samun lada lokacin da alhazai suke tsayawa arfa suke cikin wani wata rahama ta ubangiji Allah ta'ala yake alfahari da su yake yanta su daga daga wuta to kuma waɗanda ba ba ku samu zuwa ba sai to kuma ga ku nasibin ga ku kasan za ku iya yin azumi ranar da su suke tsayo arfa ko kuma ku samu ladar wannan wannan rana ubangiji ta'ala ya ce zai kankare muku laifukan shekarar da ta wuce da kuma ma wadda ta yi saura wato kwanakin da suka yi saura a wannan a wannan shekarar wannan yana nuna maka falalar waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu na ƙwarai Allah ta'ala ya ba mu ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke yi na ibada alhamdulillah malam tambaya ta farko malam jinin al'ada ta kwana hudu ne yake dauke mu idan na jinin al'ada kwana hudu ne yake daukewa amma bakin ruwan nan na ƙarshe yakan yi kwana hudu ko biyar bai zama fari tas ba domin wani lokacin a rana guda sai na yi wanka sau uku ko sau biyu to malam zan jira har sai ya zama fari sannan na fara sallah ko kuwa idan lokacin azumi ne kuma ya zan yi dukkan wani ruwa-ruwa baki-baki ko ƙasa-ƙasa ko wani toka-toka da zai fito bayan jinin al'ada ya ɗauki bayan jinin al'ada ya ɗauki to wannan baya daga cikin jinin al'ada kamar da aisha take cewa kunna la uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at shay'an bayan mun yi tsarki wato jini ya ɗauki to ba ma ɗaukan wannan ruwa da zai fita ne kamar ruwan datti ko ƙasa-ƙasa ba ma ɗaukan shi a bakin komai wato baya hana su ibada baya hana su sallah ba hana su azumi ba hana su duk wani abin da suka saba yi a halin da suke tsarki so tunda ya dauke ne yana zuwa ne bayan kwanakin al'adar ya wuce sun kare kin da tsarki to wannan kake dauka a matsayin wani abin da zai hana ki ibada inda a ce ya zo ne tare da kwanakin al'adaki ko tsakiyar kwanakin al'adaki to wannan za ki lissafa shi ciki amma in har ya zo ne bayan tsarki kamar da kika ce bayan kin gama kwanakin ki to wannan ba ba cikin jinin al'ada saboda haka ba sai kin yi wanka ba sai za ki ibada illa ya ka kawai ki alwala za ki sallah amma ba sai kin yi wanka ba kamar da kike za ki wanka sau bisa uku wannan duk ba kallafa miki wannan ba in lokacin sallah ya ki alwala ki yi sallah sai tambayar abba ya ce shin ya halatta na ƙayyade wa kaina adadin salati da hailala da istighfari wanda zan dinga yi a kullum to asali abinda ake so ka yi ta yi da yawa kamar da Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila wadh Allah kaseeran wadh ubangiji ta'ala umarni ayi zikiri da yawa da yawa da yawa ba tare da kaidi ba in kai wa kanka kaidi to wata rana za ka zo wasu abubuwa su zo ba za ka iya yi ba ko rashin lafiya ko wata tafiya mai bujurowa ko wata larura da za ta iya samun ka ka daukar wa kanka alkawarin da za ka zo ka kasa cikawa amma ka dauki abin abu ɗaya yadda Allah ta ce ka yi zikiri mai yawa ka ambaci Allah da yawa sanda ka samu dama ka yi hamsin sittin ɗari fiye da ɗari sanda wani abu ya gito da ba za ka iya ba sai ka iya wanda kuma za ka iya ubangiji ta'ala sai baka ladan da yawa saboda ya san kana yi da yawa amma daukar wa kai wani alkawari irin wannan ba a buƙatar haka shi yasa za ka ga wani guri annabi sallallahu alaihi an ce yana yana istighfari 70 wani guri a ce ɗari ce yana tuba sau ɗari ba wai ya da wa kansa iya wannan ba to amma dai ana jin wannan yana yi sau kaza so idan har kamar abin a buɗe to zai fi maka sama da kayyaje wa kanka cewa zan yi salati sau kaza a kullum zan yi tasbihi sau kaza zan yi wata rana wani abu zai iya bujurowa da ba za ka iya cikawa ba amma kamar shi a buɗe wata rana sai ka ƙara fiye da ma yanzu ka zo ka ce misali za ka yi sau ɗari ɗari sai ka ji ka kana da lokaci kana da ƙarfi sai ka ƙara sama da ɗarin wani ya ka ƙara sama da ɗarin sai zama laifi to kaga ashe ƙayyade ba ta don amfani tunda har dai in ka samu iko za ka iya karawa sama da tari to mai amfani tun farko ka kayyade abin kamar buɗi ran da ka samu iko ka yi ɗarin ran da baka samu ba ka yi ƙasa da haka ran da ka samu ikon wuce ɗarin ba ka wuce ba komai ba wata matsala a ciki wannan tambayar kuma ta ce wannan tambayar kuma ta ce shin malam akwai wata illa ne game da komawa bacci bayan sallar asuba kana nufin ko illa ta addinance ce ko kana da zunubi a'a babu wani zunubi dan kai bacci bayan ka dai kawai in akwai wata falala da ake samu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallah ya zauna a gurin da yayi sallah ya ci gaba da ambatan Allah da zikiri da tasbihi har rana ta hudu ta daga ya tashi yayi sallar ya yi sallar walaha to yana da ladan wanda ya umara cikakkiya misali kaza sai ka rasa wannan amma ba za a rubuta maka zunubi ba cewa me yasa baka sauna kai wannan ba wannan yana cikin nawafil cikin nafiloli in kayi to kanka kaiwa ka karawa kanka lada ne wanda za ka bukace shi ranar gobe kiyama in ba kai ba kuma to kai ne kai asarar wannan amma ba wani zunubi kuma za a rubuta maka da wannan ba ah, wannan shine in kuma kana nufin illa na cututtuka wani cuta za ta samu mutum a jiki ta wannan kaga likita ne zai iya wannan bayanin wanda ni ban sani ba a addinance dai ba wata ba wani zunubi idan mutum ya yi bacci bayan asuba ba wai zunubi ya dauka ba idan iyaka dai in akwai wani abu da ake rabawa waɗanda ba su yi ɗin ba suka zauna a inda suka yi sallah sai kaga ba ka same shi ba wannan kuma ya ce malam ne ingancin cewa daga cikin alamomin mutuwar muminai akwai mutuwa a daren juma'a kuma shin ranar alhamis da daddare shine daren juma'a ko kuwa ranar juma'ar da daddare shine daren juma'a hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da jami'ar Tirmidhi hadisi abdullahi bin Amr bin al'as radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimin mutu ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله عذاب القبر manzo sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani musulmi da zai mutu a daren juma'a ko a yinin juma'a Mace Allah ta'ala ya tsare shi daga wato fitinar azabar kabari so yana daga cikin husnul khatima wata kyakkyawar cikawa mutum musulmi ya dace da wannan lokaci mutum musulmi ya dace da wannan lokaci kamar yadda wani hadisin ya nuna shi yasa ake ambatar wannan da alamar husnul khatima ba wai ana nufin wanda bai yi bai mutu a daren juma'a ba ko bai mutu a ranar juma'a ba bai husnul khatima ba alamomi da aka ambata mutumin da ya mutu yana kalmar shahada kaga shi ma husnul khatima ko da wace rana ce ranar juma'a ranar asabar ranar lahadi ranar litinin kowace rana inda zai mutu kalmar shahada Koya mutu cikin wani aiki na kwarai mutu akan wata hanya ta kwarai yana cikin aiki na kwarai cikin neman ilimi cikin neman halal dinsa a cikin wani abu dai da Allah ta'ala yake so ya mutu a cikin husnul khatima ne sabanin wanda zai mutu cikin laifi to yayi laifi cikin kokarin yadda zai kubutar da kansa ya mutu kaga ba za ka daidaita shi da wanda cikin da'a ya mutu ba to alamomin husnul khatima suna nan da yawa daga ciki akwai wannan daga cikin alama husnul katina akwai wannan kuma ba wai kowa ba ta yi mutum munafiki da aka san shi ma'alumin nifak ya mutu a ranar juma'a ko ya mutu wani ba yana nuna cewa shi ba munafiki shi ya sa annabi yake ce mamin musulmin sai da aka faɗi sifarsa musulmi aka san shi musulmi ne yana kan musuluncinsa ya mutu yau maljuma a wulailatar juma'a ko lailatal juma'a a wulailatar juma'a daren juma'a daren juma'a shine ranar alhamis da daddare ranar alhamis da daddare shine daren juma'a domin dare shi ke fara zuwa sannan yinin sai biyo bayansa saboda haka in kana in yau yinin lahadi ne to in dare yayi daren litinin ne ya shigo ba ba daren lahadi bane saboda shi daren lahadi ya gabata asabar da dare shine daren lahadi haka yau da daddare shine daren litinin gobe da daddare daren talata haka lissafin yake so yini a dare yana riga yini da rana ta faɗi to wannan yinin ya kare daren yini na gaba ya zo shi ya sa a musulunci ana lissafin ne da fudowar rana da faɗuwar in rana ta hudu ta faɗi to wannan yinin ya kare. daren kuma wanda zai yinin da zai zo na gaba ya fara daga faduwar rana shi bature da yake lissafin sa biyun dare shi bature yana lissafin biyun dare ne sai biyun dare sannan yake fara cewa lissafin yinin gaba ya zo sauraka shi a yau ko da magarba ce ta yi karfe bakwai karfe takwas karfe tara karfe goma karfe sha daya sha daya da hamsin da tara don a gurin minti 59 don a gurinsa don a gurinsa ranar yinin yana cikin yinin lahadi sai sha biyu daidai ta yi to sannan daga lokacin sai yinin abin nan daren abin nan ya shiga amma a musulunci faduwar rana ce to aka ce daren juma'a ana nufin alhamis da daddare to alhamis da daddare shine daren juma'a amma juma'a in dare yayi yi an shiga daren asabar kuma sai tambayar salisu iliyasu ya ce malam idan malaman hadisi suka ce da mutum siƙa ya suke nufi a kalmar sika da wurin malamai suna nufin malamin ya hada sifofi kamar haka na farko adali ne wato in aka ce mutum adali ana nufin mutum da da'arsa ga ubangiji da biyayyarsa ga Allah ta fi yawa saboda sabansa ba wai ana nufin baya saban Allah ba zai iya yi wa wa Allah saboda shi mutum ne ba masumi ba amma galibi da wuya a same shi cikin sabon Allah din a ahwalihi shi ne ake cewa adali ba wai ana nufin wanda baya sabon Allah ba kwata kwata ana iya samu wani lokaci shedan ya rinjaye shi yayi karya wani lokaci shedan ya zalunce shi ya zalunci matarsa ko ya zalunci ɗansa ko ko ya gaya wa abokinsa wata bakan magana ko wani abu ne wanda yake na saban Allah zai iya yin wannan amma ba zai toge a kansa ba zai sauri ya tuba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun so ba zai doge akan saban Allah ba zai tuba ya nemi gafarar Allah Allah ya fi masa to dole ya zama adali sannan na biyu sifa ta biyu ya kasance mai kiyaye abin da ya ji na ilimi musamman hadisin da yake karantar da mutane ya zama in ya ji shi zai kiyaye kiyaye hadisi yana kasancewa ta hanya ta ɗayar hanya biyu ko dai abin da ya ji zai haddace shi duk da aka nemi ya dawo da shi zai dawo da shi kamar yadda ya ji shi ba tare da ya yi ƙare-ƙare ba ko ba tare da ya rage abin da zai canza masa ma'ana ba ko kuma ya kiyaye shi ta hanyar rubutawa ya rubuta shi a cikin littafinsa ya tsara littafinsa ba tare da ya sake shi an bata masa ko an shigar da abin da baya ciki ba har lokacin da za a buƙaci ya karanta ya dawo ya karanta wa mutane ɗalibansa kamar yadda ya ji shi to duk wani ana kiran shi kiyaye ilimi to mutum sai ya zama adali ya zama mai kiyaye iliminsa yake ake ce da shi sika to aka ce da shi sika kalmar sika ta ƙunshi. adalci ta kunshi kuma kiyaye ilimi wato mutum ne adali ko mutum ne mai kiyaye iliminsa saboda ka kalmar sika kalma ce da ta kunshi waɗannan sifofi duka guda biyu a dunkule lokon ka ce adali don ya samu mutum adali amma ta fuskar ilimi ko baya da kula sosai ko dai baya kiyaye abin da ya ji daidai ko kuma in ya ji ko da ya rubuta zai yi sakaci rubutun nan nashi a yi kare-kare a ciki bai sani ba kaga wannan ba ba sai ba ne ko ya zama mai kiyaye abin da ya ji ne mai kula da ilimin ne amma ko ba ya da adalci an same shi yana karya ko a same shi yana shaye-shaye ko wani abu kaga ya cika sifar daya amma bai cika ɗaya ba to wannan shi ma ba a ce masa sika to haka sika ne wanda ya zama adali ta fuskar addininsa sannan kuma ya zama mai kula da kiyaye ilimin sa ne kalmar adala da al-dabt wanda sai kira babul sadar ko babul kitab in ka hada waɗannan sifofi yusu su suke bada ma'anar sika to mutumin da aka ce sika ne hadisin sa sahihi ne hadisin sa sahihi ne matukar dai sharuɗin da ake bukata kuma da sun cika ya ji daga wani irinsa shi ma wance ya ji daga irinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an samu wani a gibi ba a cikin salsarar isnadin to sai a ce wannan hadisi ne sahihi sai tambayar isyaku wanda yake cewa shin malam mai aikin hajji zai iya siyan abin layya a nan ya bar shi idan ya je can ba sai ya yi ba to akwai layya akwai hadiya mutane ba sa fahimta da bambanci sai layya layya shine mutumin da bai je hajji ba ko ya je hajji amma yanka bai waje ba a kansa ba ya sayi dabba ranar da aka sauko ranar idi ranar goma ga wata ya yanka ta wani ita ce ake cholayya akwai hadaya ita kuma ga wanda ya yi aikin hajjin da ya waje bai yi hadaya kamar ya zama mai tamattu'i ne ko mai kirani ne wannan shi kuma zai yi hadaya hadaya wajibi ce a haƙƙinsa mai ta hadaya ba gida ake yin ta hadaya ana yin ta ne a can a can cikin mina a nan ake yin hadaya ya tana cikin tana cikin haram a nan ake yanka abin hadaya a cikin haram ba a ba ba ba ba a hilli ake yanka ba hill shine gurin da bai shiga cikin iyakokin haram ba mina tana cikin iyakokin haram shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla wato kada aske kanku har sai hadaya ta kai gurin da ake ajiye ta a yankanta ina ne ake cikin cikin haram wanda yana nuna cewa ba a aski sai ranar da ake yanka ga wasu alhazan ana hure musu kunni sai kwa iya yankan kuma tun ranar da kuka sauka da kuka sauka kasa mai tsarki saboda haka wasu ka ga cikin zulƙeda ma wasu ke wannan watan ma wasu wasu ke yanka sun zuwa ga farkon farkon abin nan na zulhijja ba su bari ranar goma ta yi ba sai su je su yanka to duk wanda ya wanda yankan bai yi ba tun da ba a zo lokacin da ake aski ba ana yin yanka ne ranar da aka halatta wa alaji ya aski yaushe ne aka halatta wa alaji ya aski ne ranar goma ga wata ka ranar ne ake yanka hadaya to wani hadaya ita sai a cikin haram ake yin ba a cikin ba ba a waje ba za ka bar in kai alhaji ne wanda za ka yi hadaya sai da inda man hajjin da za ka yi ifiradi ce ifiradi ka yi hajji ita kadai ba tare da kawo mata da wata hajji ba ba tare da ka yi umara gabaninta ba wato ba tare da ka yi ikirani ko tamattu'i ba zallar hajji ka yi to wannan in ka gada ba za ka iya yin hadaya ba za ka iya yin layya layya kuma ana yin ta a ko'ina to za ka iya barin dabba ka ce in lokacin layya a yi maka layya wannan za ka iya amma in hadaya ce to sai a can ake yin hadaya sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin tsaga fuska a shari'a kamar bille da sauransu to shari'a ta hana duk wani abin da zai canza halitta ta mutum halittar da Allah ya masa ta asali ya zo ya yi wani abu wanda zai canza ta shari'a ba ta son wannan sayyidina abdullahi dan mas'ud ya rawaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake tsira cikin sunan littafin sunan sunan abi dawo da sunan tirmizi da nasa'i da ibn majah annabi sallallahu alaihi wa sallama la'ana yake ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alwashimat والمستوشمات والواصلات والمتنم والمت والمتنمسات والمتنمسات والمتفلجات المتغيرات لخلق الله annabi صلى الله عليه ya la'anci matar da take wato alwashima wacce take tsatsaga jikinta ko ta sa a tsatsaga mata ko wacce yi ko da wacce take canza gashinta ta sa na wata ko ta hada da na wata don ta nuna kamar tana da gashi da wacce take mai ainihin yin mushirya a jikinta ko take gyara girarta wato annamisat take gyara wa mutane girarta almutanen misat wata take cewa gyara mata gira a irin feke ta din a gaggyara ta a rarrage ta ta siririya ko kuma almutafallijat wacce take yin wushiriya sa a kankare haƙurinta a mata wushiriya annabi ya ce almutaghayyirat li khalqillah wasu suke caccanza halittar Allah canza halittar Allah din nan ita jawo aka la'ance su saboda aiki ne na shedan umarni ne na shedan aka bi daman yana cewa wala amurannahum fala yubattikunna azana al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma sai na umarce su sun rika canza halittar Allah haka shedan ya alkawari gaban ubangiji ya ci burin cewa sai ya sa bayan Allah su rika caccanza halittar da Allah ya mutu to annabi ya tsine mu wacce ke wannan to haka alwashu shine tsatsa ga jiki idan ayi ado dan ayi kwalliya ayi wata alama wannan musulunci ya hana saboda ka sawa'un a fuska ne a hannu ne a gadon baya ne a ciki ne a kafa ne a ko ina ne za a tsatsa ga jiki ayi wannan annabi sallallahu ya tsine mu waɗanda suke yin wannan haka can a da baya can akwai al'adu waɗanda aka rika yin su gabanin ilimi ya watsu ya bayyana a lokacin iyayenmu da kakanninmu tsaga akwai wannan tsaga da ake yi don a tantance gida daga gida ko kabila daga kabila wani al'adu ne suka gabata lokacin ilimi bai watsu ba kuma daga baya kuwan ilimi ya watsu an daina wannan galibi idan ba ƙauyuka inda su ma ilimin bai je musu ba dan duk inda wanda ilimi ya je musu ba za su ya ci gaba ba wanda ya tashi ya ga haka ya samu kansa sai dai ya haƙuri ya mai da al'amarin ga Allah kuma afallahu amma talaf abinda aka riga aka yi shi a baya ba a sani ba Allah ya yafi amma ba abu ne da ya kamata a ci gaba da yin sa ba sauraka wannan tsaga da ake a fuska bayan ilimi ya zo bai dace a yi ta ba gabanin ilimi ya zo ko ba a sani ba an dauka wani abu ne da ba wa komai an rika yin sa abinda mutum bai sani ba ba a kama shi da shi ana kama mutum da laifin da ya sani ne bayan an yi masa nasiha an gaya masa cewa musulunci ba ya san wannan amma ya doge saboda wata al'ada ko wani abin da ya tashi ya gani iyaye da kakanni ce ba zai bari ba to wannan kuma shi ya jiyo saboda ka ba a yi na sai tambayar da take cewa malam ne zance mafi kyau game da faɗin amin tare da liman ko bayan yayi to abinda yake sunna shine kada ka riga liman faɗar amin ko ba za ka yi jinkiri ba sai ya gama ka faɗa wato ba wai ka faɗa sannan shi ya faɗa ba ka riga shi ko kuma ka ce sai ya gama kai kuma ka faɗi naka tare za ku faɗa da shi shi sa dan salama alaihi wasallam ya ce إذا قال الإمام ولا الضالين غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين إذا لمن يتي غير المغضوب عليه ولا الضالين تقول آمين هذا فن شيء كتوى آمين da ya ce gairin magdubi alim wala to fa zai ce amin to sai aka ce kuma ku ce amin kaga tare za ku faɗa shine ma'anar idza amana al-imam fa aminu idan liman yayi amin kuma ku yi ba ana nufin in ya gama ba sannan ku ana nufin sai ya gama taku wasan wancan ku wancan hadisin idza qara'a ghayrul maghdubi alaihi wala dhalin faqulu amin shi yake fassara maka hadisi na biyu idza ammana al fa aminu abinda yake nunawa shine amin ɗinka ta tafi tare da taliman da zarar ka ya ce wala dhalin zai ce amin to sai ku faɗa tare fa innahu man ta aminu ta aminar malaika da lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a gafarta masa zunubinsa da ya gabata kaga su mala'iku sau ɗaya suke faɗa shi ne tare da faɗan liman za haka shi ma liman zai faɗa don ya dace da faɗan mala'iku shi ma ya shiga cikin gafarar da Allah ta'ala zai yi wannan ita ce magana mafi inganci na'am wannan tambayar kuma ta ce malam akwai wata larura a musulunce da za ta halatta mutum cin bashin banki to abinda ake cewa larura shine abinda mutum zai rasa rayuwarsa ko zai rasa wata gaba ta jikinsa wato abinda idan mutum bai yi ba zai rasa rayuwarsa kamar mutum ne a rike makami a ce ko ka yi kaza ko a kashe ka ko a ce ko ka yi kaza ko a yanke ma kunni ko a yanke ma kafa ko a cire ma ido to wannan abin shi ake kira larura ba abinda idan baka yi ba zaka ka sha wahala wannan ba shi ake cewa larura ba akwai akwai abinda yake hajiyat ne bukata ce ta dan adam na adam yana da bukatar amma ba su kai matsayin larura ba larura shi ne wanda zai halasa zai rasa zai rasa ransa ko zai rasa wani bangare na jikinsa in bai yi ba shi ake cewa larura to idan mutum da zai kai wannan stage din da zai kai wannan matakin ce ka kawo kuɗi kaza in ba haka ba gobe za mu kashe ka kuma ya tabbata cewa za su iya yin abin da ya ce ba da kuma hanyar da zai ba da wani kuɗi sai ta hanyar ceci banki da ce a bashin banki su kuma za su sa masa riba ta wani za ku iya shirin ta larura amma misali yana so sai mota saboda ya gaji da shiga motar haya fita aiki ko kai yara makaranta shi ya gaji da motar haya ba wai mutuwa zai yi ba don bai samu motarsa ba amma da yana shan wahala kullum kiki kaka ko sanyi da ruwa yana shi abin nan to wani ba larura ba ce bukata ce wani ita kadai ba za ta sa ta yi abin da yake haramun ba ka je a baka bashi da ruwa don ka wanke wa kanka wannan ko ya gaji da biyan haya yana so ya mallaki gidansa yana iya biya watakila ya shekaru ma haka amma da yanzu shi so yake zama nashi ne ta ce za a mallaka masa amma da ruwa bashi da ruwa wanda kaga ba rura ba ce bukata ce wani ita kadai ba za ta halatta masa da Allah ya haramta ba mu fahimta cewa komai muke so mu yi muna fatan Allah ta'ala ya albarkaci abin ne in kasuwanci ne muna so Allah ta'ala ya sa albarka a cikin kasuwancin mai rika haɓaka a samu abin da ake bukata na riba da walwala a cikin dukiya din idan aure muke so muna son Allah ta'ala ya albarkaci auren ne ya za a samu zaman lafiya a samu zuriya ta kware idan wata wani abin hawa muke so mu mallaka muna so Allah ta'ala ya albarkaci wannan abin hawan a rayu da shi a gama da shi lafiya ko mai muke so a rayuwa fatan mu mun samu abin kuma mu ji daɗin rayuwa da abin ba ya zama mana matsala ba to mu sani cewa ubangiji ta'ala ya yi alkawarin cewa duk abin da riba take ciki to zai zare albarkaci yamhaqullahu riba yamhaqullahu riba shine Allah zai zare albarkar da take cikin riba to kaga Allah ta'ala ya alkawarin duk me duk wani abu da zaka shigar da riba a ciki Allah zai zare albarka sai kuma albarkar ta sa kike san abu mutumin da ya san in ya sayi mota hadari zai yi da ita ya jikita ko ya salwanta rayuwarsa ba zai ta ba ko ko ko menene ko ko kyauta za a kawo masa ba zai karba ba ya gwammace in ma a kafa ne ya tafiya sa to kaga ashe albarka kake so ba wai kawai ka kama da kafin ba mutumin da ya san in ya sayi gida zai zama masa bala'i zai eh, rubuto mata ko ko aljanu da shaidanu za su dame shi a gidan wasu abubuwa dai na tashin hankula za su rika faruwa gobara ko wani abu to inda ya san in yayi wannan to zai haƙura ya zauna a gidan haya yake ko a gidan aro yake ko ma ina yake so abinda duk kake nema albarka kake nema ba ba wai zatin abin kawai kake nema kana nema Allah baka abin kuma ya baka albarka da take cikin abin sai Allah ya ce yamhaqullahu riba duk abinda riba ta shiga ciki wani zai zare albarkar ta shiga ciki haka bai da wani amfani ka ce kai ka matsu ka mallaki gida za ka bari ka je ka ci bashi don ka mallaki gidan wannan to sai Allah ce zai zare albarkar kashi ka mallaki gida amma baka samu sukuni ba ko za ka mallaki mota ka matsu Allah ce zai zare albarkar ko kana so ka mallaki jari Allah ce in ka karɓa samu ribar zai zare albarkar da ke cikin jarin su balbalce lalace su kuma banki sako ka gaba kaga duk babu babu wani amfani to mu rika tuna wannan mu san kuma cewa ubangiji ta'ala ya alkawarin cewa duk wanda ya haƙura ya bi shi da da'a ya kiyaye dokokin shi to Allah zai azarta shi inda baya amfani ومن يتق الله يجعل yarzuquhu wa yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda da tsoron Allah ubangiji zai sanya masa mafita kuma zai azarta shi ta inda baya tsammani ka yadda da wannan cewa in dai ka ji tsoron Allah ka bar haram saboda tsoron Allah ka bar shi saboda tsoron Allah ka sa a ranka cewa Allah shi kuma zai bude maka kofofin rahamarsa ka duba ubangiji ta ala cewa yi walau na ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da a ce mutanen mazauna birane za su yi imani su ji tsoron Allah to da mun buɗe musu albarkatai haka Allah ce albarkatai ta sama da ta ƙasa to albarkar ita ake bukata ba kawai arzikin ba ka duba ubangiji ta'ala cewa falamma nasu ma zukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka manta wa'azin da muka yi musu sai muka bude musu kofofin komai to sai zama na komai za su same shi cikin sauki anan kuma sai ce fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ashe kaga ba a bude maka kofa kai ta samun komai ba shine albarka a albarka shine ka samu albarka abinda zai haɓaka a gurin Allah cewa ma taitun min riba liyarbu fi amwalin nasi farayar yarbu inda Allah wa ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun Allah ce abinda kuka bayar na riba dan ya haɓaka cikin dukiyar mutane ba zai haɓaka ba a wurin Allah abinda kuka bayar na sadaka shine wanda Allah ta'ala yake nuban yawo masu wannan sadaka haka sai mu kurka kula da waɗannan abubuwa ko da yaushe mu mai da al'amarin mu ga Allah mu sani dukkan wata rai Allah ta'ala abin da ya tsaga masa sai ta same shi ba zai kubuce mata ba abin da ya kubuce mata to ba nata bane babu wanda ya isa ya bata shi amma abin da Allah ta'ala ya riga ya bayar babu mai rike shi ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di abinda duk Allah ta'ala ya rike na rahama babu iya sakin shi abinda kuma ya saki babu iya rike shi to mutum ya rika jin wannan abubuwan a tare da shi har kullum cikin rabansa ba zai ketare shi ba har abada zai same shi duk inda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin huzaifa da anas da jabir yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha fa'ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبقاء رزقكم an taqlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril ya raɗa mu cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta daka ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arzikinku kada jinkirin arzikinku ya sa ku neme shi ta hanyar saban Allah abin da yake gurin Allah ba a samu shi ta hanyar sabansa wato albarka ba za ta samu ba ta hanyar ka nemi abu ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba ko da za ka samu abu ta ka samu kila mutum ya samu halakar sani bai sani ba tambaya ta gaba da take cewa malam ya halatta mutum ya dauki ihrami a jidda idan bai samu isa makka da wurbu balle ya je zulhulaifa to maganar gaskiya jidda ba miƙati bane miƙatin mu yana cikin ruwa wanda kuma yanzu ruwa ya abin nan miƙatin mu abin nan ah, jofa ce jofa kuma yanzu tana cikin ruwa ba ka sai an ƙetare ta ake sauka jidda a ka'ida ta aikin hajji ba a daka ƙetare miƙatin kama ba kai ihrami ba sai dai idan za ka bi ta miƙatin wasu ne kamar mutumin da zai je madina kaga zai wuce ta kan miƙatin mutanen madina zulhulaifa to shi wannan ya halatta ya bi ta madina ya yi ihrami a miƙatin mutanen madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra wato miƙatan nan duka na masu wannan garuruwan ne da ya ambata da kuma wanda ya biyo ta kan waɗannan garuruwan wanda ba ɗan garin ba kuma ya niyyar hajji ko umara to wannan sai ya irami a miƙatan da ya biyo ta kansa to jidda ba ta cikin wuraren da annabi ya zayyana wannan bil ittifaq ijma'i ne kowa san jidda ba ta ciki a gurin da aka faɗa ruwa ya cinye shi in ka taho jidda ka wuce shi kusan wannan duk malaman garin wanda su suke bayanin ina guri kaza yake ina ne ba guri kaza ina ne abin nan guri kaza yake su suke mana bayanin hudud na na mashair wuraren ibada su malaman kasar saudiya su suke wannan bayanin fasaha ta hududul haram al-haramul makki ko al-haramul madani su suke bayanin inda yake kai zaka karanta a littafi amma ba za ka iya tantancewa ga gurin ba kamar yadda ka san asira za ka karanta cewa annabi sallallahu ya yakin badar a badar ya yakin uhud a uhud ya sa wasu akan dutse ya biyo Khalid bin Walid ya biyo ta baya ya abin duk zaka karanta wannan amma ba za ka iya tantance guraren ba su waɗanda suke mazauna wurin za su cancanci guri kaza ga inda yake guri kaza ga inda yake saboda wani abu ne da ake gadar ilimin sa kaka da kakanni to in ba ka je an nuna maka ba za ka gane ba yan gari su za su yi maka wannan bayanin mutum zai iya karanta tarihin Kano ya san akwai dala da gauran dutse amma ba zai iya cewa ga inda dala da gauran dutse suke ba sai ya zo sai an je an nuna masa to haka su ma can mashair din suke su suke tantance mana hudud na muzdalifa hudud na mina hudud na arafa hudud na al-muhassir shin yana cikin muzdalifa ko baya cikin muzdalifa yana cikin mina ko baya cikin mina duk su suke yin wannan binciken to kuma su abinda duk malaman su suke faɗa kenan jidda ba miƙati bane a inda ma yake muhazatin miƙatin shine rabin wani wuri ne da in ka sauka jidda sai ka koma baya an shiga mota an yi tafiya da kai an koma baya shan shine yake yake ainihin daura da shi gurin da wato ruwan ya cinye wanda can ne yanzu aka yi masallaci bayan duk malaman sun zama bincike wasu wanda suke ƙoƙarin su kawo rudu sai suke maka ai ba komai ka wuce ainihin nan ma ne kuma za ka samu ba ma 'yan garin ba ne yanzu kamar na san yawanci waɗanda suke ta surutu a kan wannan matsalar sun ɗauko wani rubutu ne da wani malami da ake kira adnan ar'ur ya rubuta ba mutumin siriya ne ƙalin ba dan saudiya ba dan siriya ne a shi ya saba ya ce a yi ihrami a jidda shi kenan daman kuma wasu faduwa ce ta zo daidai da zama su ma hakan suke so a faɗa kuma sai zamana sun samu wani ya kawo shi ba su ba ba binciken suka iya wannan shi kuma ba ma ƙasar ba ne ga da manyan malaman kasar suke faɗa. wanda duk abubuwan da suka shafi sududul mashayar su suke tantancewa su suke yin ayyukan kwamiti mai karfi na malamai za su je su zazzagaya a haɗu da masana geography da sauransu a je a yi wannan bincike sannan tsana tsaka wani zo ya ce shi ba haka ba kuma shi kenan saboda za mu shi tattar da mu je mu shi kenan sai a ci gaba da raka shi wannan ba daidai ba ne kuma a fahimci wani abu malamai sun yadda a yi ihrami kafin a yi je miƙaci sun yadda a yi kafin a je miƙaci wannan ba a rigima a kansa wato kamar yanzu mutum ne daga nan zai hau jirgi a filin saukar jirgi na mala aminu kano ya sa ihiraminsa ya hau jirgi ya yi niyya tun kafin jirgin ya tashi sun yadda wannan za a iya yi daman matsalar a wuce miƙaci ne ba a yi niya ba ba wani malami da ya ce in kai kafin ka je miƙaci za ka zubar da jini ko za ka yi yanka abinda ake magana in ka wuce miƙati to tunda wannan na kafin miƙati an yadda da shi shi ba matsala dan menene za a shigar da alhaji wanda ya biya kudan kuɗi ba a san shekara nawa yana tara kuɗin ba ya ga ya je ya sauke farali ya yi shi kuma bakin gwargwado yadda aka ce a yi don mai za ka shigar da shi cikin matsala tare da cewa akwai kuma abin da zai warware masa matsalan nan tunda mun san cewa yin ihrami kafin a karasa baya cutar da hajjin mutum ba kuma wani abu da malamai suka ce mutum zai yi na kafarar ko na na na na yanka hajjinsa ta yi mun san akwai abin da za a ce alhaji ya yi to don menene za a sa shi a cikin abin da ake rudani da yawa daga cikin malamai ba su yadda ba ka ce ba komai kawai ya yi wannan alal akalla in ba kana da wani ra'ayi to ka gaya masa biyun kuma ka yi amana ka ce da shi akwai wannan akwai wannan ka ba shi zaɓi maimakon ka tirsasa shi ya yi wani ɗaya guda ɗaya wanda shi kuma wannan ɗaya shi ne ake rigima a kansa shi sa a ji tsoron Allah musamman ana zai waɗanda ba su taɓa ma yin hajjin nan ba ba a san ma aka suka tara kuɗin nan ba irin wahalhalun da suka sha sannan kuma za su zai su yi wani aiki mai wahala maimakon a nuna musu abin da zai fitar da su daga kangin sabani sai a rika cusa su cikin abin da yake da sabani a bar abin da ba shi da sabanin babu shakka wannan ba a yi musu adalci ba ba a kiyaye amanar su ba saboda haka da har an yadda a yi irami gabanin aka san cewa mutum ba zai je madina ba cikin alhazai lokacin da suke cikin jirgi aka yi tafiyar awa ɗaya awa ɗaya da rabi cikin a gaya musu su yi niyya mana ko tun daga nan su shiga iramunsu mata damar su kayan da yake jikin su shine ihramin su kawai dai abinda ake cewa ihramin mace a fuskar ta yake da hannun hannunta shikenan sai a gaya musu cewa in an je an yi tafiyar awa uku awa uku da da rabi su matuƙa jirgin ma suna sani in sun zo daidai da gurin sukan sanar an zo daidai guri kaza in mai son yin ihrami sai yi kalmar ihramin nan shine labbaik allahumma hajjatan ko labbaik allahumma umratan abinda kai niyyar yi kenan ka shiga ihramin ba wai wani aikace-aikace ba ba salloli za a tashi a yi ta yi ba da nafin kuru bari kici jirgi ne ba yadda za a yi wannan wanka da waye da ake magana duk bai zama tilas ba ko a can din ne ba tilas bane a yi wankan kuma kana iya wankan tun daga gida saboda haka ya kamata a kula da wannan a gaya wa alhazai abinda zai sa su samu nutsuwar zuciya ba abinda za a rika ko kokonto a kansa ba na samu dace amin sun ma'amin to ma sauraro alhamdulillah nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ma'ayu na fatoyi rahama da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu da kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta shafinmu na sada zumunta wato facebook da kuma iya aikowa ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com muna kuma ƙara sanar da masu sauraro cewa su dinga rubutu rubuto suna a yayin aiko da tambayoyi a kuma dinga aiko da tambayoyin da za su amfani al'umma da haka a marin shehun malamin mu daktar shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar bayan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara ke cewa mu haɗa a wani shirin da yardar allah أن قتلوا لكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد الأرض تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما